Dragi i poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoju vjeru dini islam. Upoznaj se s propisima svoje lijepe vjere, s propisima čistoće, propisima namaza, propisima posta, zakata, hadža, propisima braka, trgovine i ostalim propisima koje bi trebali svaki musliman i muslimanka koliko su u mogućnosti da poznaju Konkretno govorimo o namazu putnika. Putnik, kada se nalazi na pravom putovanju, opravdanom putovanju, putovanju koje nije grijeh, ima olakšicu da spoji i sastavi svoje namaze i ima olakšicu da ih krati. Odnosno, ima olakšicu da u jednom namaskom vremenu klanja podne i ikindiju. Dakle, da li u podnevskom ili ikindijskom vremenu može da klanja podne i ikindiju. I klanja podne koje inače četiri rekata, dakle fard, on klanja dva rekata. I ikindija koja je također četiri rekata, on je klanja dva. Dakle, onaj koji se nalazi na putovanju ima olakšicu, da podne i ikindiju klanja ili u podnjevskom vremenu ili u ikindijskom vremenu i da ih klanja po dva rekata. Da klanja samo fardove na ovakav način, sunnete uopće neće klanjati. To mu je olakšica. Također, kada nastupi akšamsko vrijeme, može da akšam i jaciju namaz sastavi zajedno. Da ih klanja u akšamskom vremenu ili ukoliko hoće, može da ih odgodi do jacijskog vremena. Pa Akšam i jaciju klanja u jacijskom vremenu. S tim što će Akšam klanjati tri rekata, jer tri rekata se ne može skratiti, skraćuju se samo četvero rekatni namazi na dva rekata. Ali će jaciju, budući da je ona čet, četir rekata, sastoji se od četir rekata, nju će skratiti na dva. Pa će ili u akšamskom vremenu, ili u jacijskom vremenu klanjati tri rekata akšama i dva rekata jacije namaza i može odmah da klanja vitr namaz. Dakle, neće klanjati sunnete, može da klanja odmah vitr namaz. Jer Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem samo sabahske sunnete i vitr namaz nije ostavljao nikada. Bez obzira da li bio kod kuće ili bio na putovanju. I u prošloj emisiji govorili smo o propisima putnika – o ovom skraćivanju namaza kroz pravne škole. Neki to smatraju obavezom, neki to smatraju olakšicom. Zatim razilaze se kolika udaljenost treba da bude na koju idemo, koliko put kojim idemo traje, koliko iznosi kilometara i slično, islamski učenjaci oko toga imaju podijeljeno mišljenje. Zatim koliko u tom dotičnom mjestu u koje putujemo trebamo ostati najmanje da bismo i dalje bili putnici i slično. O tome smo govorili u našoj prošloj emisiji pa smo rekli Allah najbolje zna da je olakšica da se krate četverorekatni fard namazi na dva rekata i da u tome bolje bi bilo da se to praktikuje, da se ustrajava, jer je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam ustrajavao i nikada to nije ostavljao. Zatim, što se tiče udaljenosti puta, nigdje u hadisima nije jasno precizirano kolika udaljenost treba da bude da bismo bili putnici, pa ukoliko se čovjek osjeća putnikom, ukoliko se osjeća putnikom, dakle ne smatra se kao da je kod kuće, za taj put pogotovo on se priprema, govori danima da će ići na taj put i on se priprema poputninu, kupuje ono što mu je potrebno od hrane i ostalog, dakle tada se on smatra putnikom i tada ima ove olakšice. Također ukoliko odsjedne u nekom mjestu i njegov boravak je neizvjestan, ne zna sam koliko će ostati u tom mjestu, nije sigurno, nema vizu i ostalo, dakle tada se smatra putnikom, u protivnom ne. Kada se vjernik koji želi da ide na put – upozna s ovim propisima, zna šta ga čeka na putu od propisa vezanih za namaz. Lijepo je da se također upozna sa određenim adabima, dakle lijepim postupcima koje treba činiti prije svoga izlaska na put, prije svoga, dakle, odlaska od kuće, zatim šta da čini tokom svoga putovanja i prilikom povratka s puta. O tome kratko govorimo u ovoj emisiji. Dakle, kada vjernik odluči da ide na put, ispadne mu prilika, nekoga pozove i slično, lijepo je da se posavjetuje sa svojim ukućanima u vezi svoga putovanja. Lijepo je da se posavjetuje sa pronicljivim osobama, osobama koje su od iskustva. Lijepo je da se posavjetuje sa učenim ljudima po pitanju tog svog putovanja. Zatim, lijepo je, preporučeno je da klanja istiharu namaz. Da klanja istiharu namaz i da nakon namaza, dakle u dovi vezanoj za istiharu, zamoli svoga gospodara. Da ukoliko je to putovanje za njega dobro, da mu olakša to putovanje, odlazak na put, a ukoliko je u tom putovanju zlo za njega, za njegovu vjeru, da ga udalji od tog putovanja i da mu to putovanje zamijeni nečim drugim boljim. Kod nas, nažalost, ako Bog da govorit ćemo i ovom namazu, istihari namazu, kod nas, nažalost, postoji pogrešno mišljenje, ubjeđenje po pitanju ovog namaza, istihare namaza. Kod nas počesto narod odlazi tamo nekakvim starim nenama ili hođama da im oni klanjaju istiharu. Istihara namaz je vezana za svakog čovjeka. Ne možemo naći toliko nena i toliko hođa koliko mi svakodnevno, većina nas ili malta ne, gotovo svi mi imamo nekakve potrebe oko koje se dvoumimo. Ne znamo je li to dobro za nas ili nije. Zato istiharu namaz treba da klanja svaki od nas. Kako se klanja? Dva obična rekata. Klanjamo kao što klanjamo bilo koje sunnete od dva rekata i nakon toga podignemo ruke svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala i udovi njemu zamolimo ga da nas svojim znanjem, svojim sveobuhvatnim znanjem, svojom mudrošću uputi na ono što je bolje za nas. Da li je to bolje što se ispriječilo ispred nas, što mi smo naumili, nakanili učiniti ili nešto drugo. Ako je to dobro za nas, neka nam to olakša, da dođemo što prije do toga, ako nije neka to udalji od nas. Dakle, postoji dova od Allahovog poslanika, alihi salatu, sam na arapskom jeziku, ali ko ne zna, neka, dakle, uči na svom jeziku. Iako je Allahov poslanik, alihi salatu, sam, dakle, preporučio da se ta istihara namaz, jeli, da se poduči tom namazu i da se poduči toj dovi, kao što je svoje ashabe podučavao tešehudu, tahijatu lillahi wassalavatu at tajibat. Dakle, kao što su učili taj propis vezano za sjedenje, vezan za sjedenje u namazu, isto tako učili su i ovu dovu. Pa dakle, lijepo je da čovjek kada se posavjetuje, kada dobije mišljenja od učenih ljudi, od iskusnih ljudi, lijepo je na kraju da se posavjetuje sa svojim gospodarem i ono što mu njegov gospodar da kao rezultat, ono što mu njegov gospodar Allah odluči da to prihvati i time bude uh, zadovoljan. Ukoliko nakon istihare namaza, dakle, čvrsto odluči da ide na put, nastavlja sa svojim putovanjem, tada bi trebao prije svega pokajati se svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala za sve grijehe i velike grijehe, pogotovo i male grijehe također, ne bi li mu Allah dželovala male grijehe zamijenio dobrim djelima Zatim, ukoliko je nekome učinio zulum, ukoliko je nekome učinio nepravdu, nasilje, da ode i traži halala od dotičnog. Ukoliko je uzurpirao neko njegovo pravo, da mu ga vrati. Ostao nekome dužan, ako je ikako u mogućnosti da vrati taj dug, ako ne, onda da oporuči svojim bližnjima koji ostaju iza njega da je dužan tom i tom da oni, ukoliko se ne vrati s puta, da mu oni vrate taj dug. Zatim na njemu je također da oporuči svaki vid dobročinstva prema onima koji ostaju iza njega od njegovih bližnjih, na prvom mjestu prema ocu i majci, prema roditeljima, da njegovi ukućani, supruga, djeca ili ko već ostaje iza njega, čine svaki vid dobročinstva njegovim roditeljima i također da se i njihovoj porodici, da, da se njegovoj porodici, dakle koji ostaju iza njega, da se i njima čini svaki vid dobročinstva. Zatim, sljedeće, na njemu je da sa sobom ponese na takvo dobro putovanje, hajirli putovanje, ponese samo hajirli i metak. Dakle, i metak koji je stečen sigurno na halal način, na dozvoljen način. Da sa sobom ne nosi i metak kojeg je stekao možda na haram način ili na sumnjiv nejasan način. Neka sa sobom ponese samo i meta koji je halal. Ide se daleko od kuće, na putu svašta nas čeka, nemojmo sebi dozvoliti da taj haram koji nosimo sa sobom, da dakle on bude prepreka našem nastavku putovanja i sl. Zatim, lijepo je da sa sobom ponesemo poputnine, obskrbe, hrane, mnogo. Mimo metka, ako imamo metka, pogotovo Ako ne, onda dakle da sa sobom ponesemo hrani. Kako bismo na putu, pogotovo koliko putujemo s drugima, tu svoju obskrbu, tu svoju hranu udjeljivali i drugima. Ukoliko putujemo s drugima, idemo na putovanje s drugima, dakle poput hađa, poput umre, ili dakle negdje se ide na rad u grupi, u skupini, lijepo je da sebi nađemo dakle, osobu s kojom ćemo putovati, da je ona hajli, da je bogobojazna, da čuva svoj jezik, da nas postiče na dobro, upozorava na loše, da se dakle od takve osobe okoristimo. Pogotovo ukoliko je osoba učena, onda da se pridržavamo te učene osobe. Zatim, lijepo je što se tiče adaba, prilikom putovanja, ako smo u mogućnosti da mi odabiremo kada ćemo krenuti na put, lijepo je da se krene četvrtkom na put. Dakle, u danu četvrtka da se krene na put. I to pogotovo ujutro. Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam ujutro kretao bi na putovanje. I on u svojoj općenitoj dovi Allahu subhanahu wa ta'ala je uputio zahtjev, uputio molbu da mu podari bereketa njegovom ummetu u ranjenju. Allahume barikli ummeti fi bukuriha. Allahu moj podari bereketa mome ummetu u ranjenju. Zatim, prije nego li izađe iz kuće, dakle, odabere, ujutro, četvrtak, putujem. Dođe to jutro, dođe taj dan, nakon što je klanjao sabah, dolazi kući, sprema se, treba da izlazi iz kuće, lijepo je, preporučeno je da se klanja dva rekata. Prije nego li se izađe iz kuće na put, lijepo je da se klanja dva rekata. Došlo je u hadisu da je rekao Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam kada izađeš iz svoje kuće, dakle prije nego li izađeš iz svoje kuće, klanja i dva rekata, ta dva rekata će ti ako Bog da biti štit od zla koje te čeka na polju. I kada dođeš s puta, kada dođeš s polja, kada se vratiš kući, kada uđeš u kuću, klanjaj dva rekata. Ta dva rekata će ti, ako Bog da, biti štit od zla koje te čeka unutar tvoje kuće. Subhanallah. Mnogi od nas ne znaju za ova dva rekata. Dakle, dva obična rekata. Kao što klanjamo bilo koja dva sunneta dva rekata s ovim nijetom klanjamo Allahu subhanahu wa ta'ala, ne bili nas on, dakle, sa ta dva rekata zaštitio svakog zla koje nas čeka na polju. I kada se vratimo kući, u kući klanjamo dva rekata, da nas Allah subhanahu wa ta'ala time zaštiti od zla koje nas čeka unutar naše kuće. Zatim, nakon toga, nakon što klanjamo dva rekata, opraštamo se sa svojim ukućanima, s roditeljima, sa svojom suprugom, djecom lijepo je da se tada uputi dova Allahu subhanahu wa ta'ala, da jedni za druge uputimo Allahu jalla vala dovu. U sunnetu hadisima Allahovog poslanika alihi salatu sam došle su te dove. Koju dovu uči onaj koji odlazi na put, koju on dovu uči onima koji ostaju kod kuće. I obratno, oni koji ostaju kod kuće, koju dovu uče svome voljenom koji se rastaje od njih, odlazi na put. Pa, Onaj koji odlazi na put uči Allahu subhanahu wa ta'ala za svoje ukućane estavdiu Allahe dineke wa emaneteke wa havatime amelik. Allahu ostavljam na čuvanje tvoju vjeru, tvoju čast i tvoj život, odnosno tvoj završetak. Molim Allaha da čuva tebe, tvoju vjeru, tvoju čast, tvoju čednost i tvoja dijela ili završetak tvojih dijela, odnosno tvoj život. Oni koji ostaju kod kuće, uče Allahu Jalla Vala dovu za svoga koji ih napušta, koji se rastaje s njim, zauvodeke Allahu taqwa wa gafara zembek wa jasara leke la hajra hajthu makunt. Allah ti povećao bogobojaznost, oprostio ti grijehe i olakšao ti put do svakog dobra. Učinio da budeš hajirli gdje god se nalazio. Dakle, onaj koji odlazi, ako ne znamo ovo, ne možemo zapamtiti na arapskom, onaj koji odlazi neka kaže, neka uputi dovu Allahu subhanahu wa ta'ala na svome jeziku za svoje ukućane, molim te gospodaru da sačuvaš moju porodicu, njihovu vjeru, njihovu čast, njihova djela ili njihove živote. Oni koji ostaju neka uče za svoga koji ih napušta. Gospodaru naš, povećaj mu bogobojaznost, povećaj mu činjenje dobrih dijela, učini ga hajirli gdje god se on nalazio i oprosti mu, oprosti mu grijehe. Nakon toga izlazi iz svoje kuće, zikri i spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, ulazi u prevozno sredstvo s kojim ide auto, autobus ili nešto drugo s čime ide i uči propisanu dovu. Da, dakle postoji također propisana dova, koja se treba proučiti kada se sjedne u auto, prevozno sredstvo. Subhane alladhi sahara lana hada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. I druge dove. Neka je slavljen i hvaljen Allah subhanahu wa ta'ala koji nam je ovo olakšao, koji nam je ovo podčinio, Doista mi to bez njegove moći i pomoći ne bismo sebi mogli priskrbiti. I mi ćemo se njemu vratiti. I druge dove u, ko, u kojima se molio da Allaha subhanahu wa ta'ala da nam olakša put, da nam skrati veliku udaljenost, da nam podari svaki hajr na tom putu, da se brine za nas na putu, kako za nas na putu, također i za našu porodicu koja ostaje iza nas. Dakle, spominje se u hadisima Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, određena dova prilikom sjedanja u prevozno sredstvo. I svaki od nas, kada se malo zamisli, od čega je sve sačinjeno to prevozno sredstvo i ne znam kojom brzinom ide, vozi se putem, zasigurno dakle da mu je zikr i dova česta, mnogobrojna dova upućena Allahu subhanahu wa ta'ala i te kako i te kako potrebna. Zatim, ukoliko putuje u neko zabačeno mjesto, udaljeno mjesto, mjesto u koje rijetki putuju, nije u redu da putuje sam. Ne bi trebao putovati sam. Što se tiče puteva kojima mnogi prolaze, on dok bude putovao, pored njega će prolaziti s jedne i s druge strane mnogi. Nema smetnje. Međutim, ukoliko putuje u neko zabačeno mjesto, udaljeno mjesto, rijetko ko da ide tim putem, nije u redu da ide na takvo putovanje sam nije u redu da ide na takvo putovanje sam, pogotovo noću. Jer je došlo u hadisima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da se ne putuje noću, da se ne putuje sam. Jer mi ne znamo šta se nalazi u noći i šta se nalazi u osami. Dakle, kada sami putujemo, šta nam se sve može desiti, šta nas čeka u noći i slično. Zato, ukoliko se putuje zabačenim putevima, ne bi trebalo putovati sam, pogotovo ne bi trebalo putovati sam putovati noću. Ukoliko putujemo i sa drugima, u skupini, u grupi, kada odsjednimo na nekom mjestu, trebali bismo sjediti zajedno. Ne bismo se trebali udaljavati lijevo, desno, kada odsjednemo jedni od drugih. Prenosi se u hadisima da su ashabi, kada bi odsjedali tako nakon putovanja, kada bi htjeli da malo odmore, da bi se razišli lijevo, desno, jedan od drugoga, pa je Allahov poslanik, alaihi salatu, sam korio ih za takav takav postupak i rekao doista ja ovo ne vidim osim kao šeitansko djelo. Kaže nakon toga ovaj plemeniti ashab Ebu Thaleb el-Hušeni radijallahu talan nakon toga kada bismo cjedali, zbijali bismo se jedan uz drugoga tako da bi nas, ako bi neko htio prekriti nas prekrivačem, plahtom, mogao bi da nas sve prekrije tim prekrivačem. Zatim, ukoliko putujemo u grupi, u skupini, lijepo je da između nas odaberemo jednog koji će nas predvoditi, koga ćemo pitati, koji će nas usmjeravati putem. Nije u redu dakle da se tek tako putuje i da svako predlaže i da svako odlučuje. Ne, Dakle, već kada krenemo na put, ukoliko nas ide trojica, četverica, peterica, jednog od nas, najbolje najučenijeg ili najstarijeg, najiskusnijeg, da odaberemo za vođu puta. Da se on pita, da se on odlučuje kada će se stati, kada će se krenuti na put, šta će se ponijeti na putu i slično. Došlo je u hadisu, da je rekao Allahu poslanik alihi salatu sam kada trojica izađu na put, neka jednog sebi odaberu za vođu. Nije u redu da sa sobom dok putujemo nosimo zvonom ili da s nama ide u grupi pas. Da sa sobom imamo nekakvi slika po autima ovješanih i slično. Jer s takvima ne putuju meleki u skupini u kojoj se nalazi zvono, pas ili slika, ne nalaze se meleki. Kao što je došlo u hadisu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Dakle, u skupini u kojoj se nalazi pas ili zvono, s takvom skupinom nema meleka. Ako nema meleka, meleka koji postiču na svako dobro, koji su razlog također spuštanja bereketa koji doveza nas, mole Allahu subhanahu wa ta'ala da nam oprosti, ako nema meleka uz nas, onda ima šeitana koji su izvor svakog zla koji su izvor svakog zla, svake nedaće svakog belaja. Zato, dakle, dobro obratimo pažnju na spomenuto. Lijepo je također da taj vođa koji je odabran, nije on tek tako odabran. Odabran je, dakle, da se brine o nama, da se stara o nama. Pa je lijepo da on, ukoliko se ide pješke, ukoliko se putuje pješke, da ide zadnji, da nadgleda, prati stanje svoje skupine, Pa ukoliko neko posustane, ukoliko se neko zamori, neko sjedne, potreban mu je odmor da on bude uz njega, da mu on pomogne ako ga treba uhvatiti za ruku, povesti ga ili ponijeti ga, da on bude taj. Tako bi postupao naš poslanik Muhammed sallallahu alihi wa ala alihi wasallam. Dakle, išao bi zadnji, pratio bi svoju grupu, svoju skupinu kome je trebalo pomoći, pomagao bi. Zatim, lijepo je preporučeno da kada se prilikom putovanja uspinjemo uz brdo ili nekakvu uzvišicu, da izgovaramo tekbir Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah je najveći. Dakle, Allah je najveći kada dakle se uspinjemo, kada smatramo to nečim visokim, jeli, da tada kažemo Allah je najveći. Nije ovo ništa, ovo će se prebroditi, ovaj put će se preći, nije on ogroman, nije on velik, Allah subhanahu wa ta'ala je veći od toga. Zatim, lijepo je kada se spuštamo iz nekakvu strminu ili dakle spuštamo se putem da tada izgovaramo subhanallah, subhanallah, subhanallah, neka je Allah subhanahu wa ta'ala slavljen od svake manjkavosti, od svake nizine i slično, dakle kada se spuštamo spuštamo jeli, strmo. To je dakle lijepo preporučeno. Lijepo preporučeno je svakako da se vodi računa o čistoći, da se bude stalno pod abdestom, ako je moguće. Dakle, onaj koji je budan, koji dakle ne spava, lijepo je da bude pod abdestom. Ako je moguće kada se stane nakon spavanja, jeli, ili slično, oni koji su u autu spavali, kada se stane da se abdeste, da imaju abdest, da putuju sa abdestom, svakako dakle da se vodi računa o namazima. Da, kada dođe vrijeme namaza, da se izađe iz auta ukoliko smo u mogućnosti da klanjamo propisane namaza, a ne dakle da nas put spriječi od namaza. Zatim, lijepo je kada odsjednimo bilo prilikom odmora ili kada dođemo na željeno mjesto da proučimo dovu. Došlo je u hadisu ko prouči tu dovu kada odsjedne na nekom mjestu neće ga uz Allahovu pomoć zadesiti nikakvo zlo. A ta dova je e'udhu bi kelimati Allahi tam mati min šarrima halak. Ili u prijevodu, utječem se sa Allahovim subhanahu wa ta'ala potpunim riječima od svakog zla koje je stvoreno, koje postoji. Dakle, utječem se a'udhu bi kalimati Allahi tamati min šarri ma halak. Utječem se sa Allahovim potpunim riječima od svakog stvorenog zla, od svakog zla koje postoji. Kaže se u hadisu ko prouči ove riječi kada odsjedne na nekom mjestu ako Bog da neće ga zadesiti nikakvo zlo. Lijepo je dakle kada se obavi potreba zbog koje smo izašli na put u dotičnom mjestu na koje smo otputovali, završili smo svoju potrebu, svoj posao, lijepo je da se vratimo kući što je god moguće brže. Jer udaljenost od kuće, od svojih voljeni, od svojih roditelja je jedan vid patnje, jedan vid kazne. Kako je došlo u hadisu, zato je dakle lijepo da se vrati što je god moguće prije i da unesemo uh, radost u srca jednih i drugih. Zasigurno, dakle, i oni nas željno iščekuju, a i mi smo ih poželili, zato je, dakle, od sunneta da se vratimo s puta što je god moguće brže. Ukoliko postoji mogućnost da se ne vraćamo kući noću, ili ako moramo se vratiti noću, onda da obavijestimo svoje ukućane da dolazimo. Ako dolazimo tokom dana, lijepo je da prvo, prije nego li odemo kući, odemo do džamije i da klanjamo dva rekata u džamiji, pa da onda odemo, da onda odemo kući. I svakako i prilikom povratka iz dotičnog mjesta kući trebamo sve ove adabe, lijepe postupke praktikovati i također učiti dovu za povratak s puta. Ta dova je ista ili slična dovi koja se uči prilikom odlaska na put, samo dakle imaju određeni dijelovi koji se dodaju poput a ibun, a ibune, ta ibune, abidun, li rabbina, sađidun, a ibune, ta ibune abidun li rabbina sađidun. Dakle, mi smo oni koji se kajemo Allahu subhanahu wa ta'ala, kojimu se ponizno i pokorno vraćamo, njemu činimo ibadet, njemu padamo na seždu, jeli, i ostalo, ostalo što smo spominjali u dovi koja se uči prilikom odlaska na put. Dakle, ovo su bili neki adabi koje bi vjernik i vjernica trebali se pridržavati ne bi li njihovo putovanje bilo hajirli. Hajirli uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu spustio se bereket na njih tokom njihovog puta i hajili obavili svoju potrebu. Allaha Đalla vala molim da nas učini od onih koji uče svoju vjeru, od onih koji slušaju i slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i, naš, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima i vjernicama, muslimanima i muslimankama.